Tu nas vodi ovaj, ovaj dvojstupni namaz, jer ima sudanima. Čud nas vodi. Dvostruki namaz. Ja ne znam da ima dvostruki namaz, ja znam da ima jedan namaz. Kakav dvostruki? Vi isto nekana. Kako? Tri neklanamo isto. Ma klanjamo, ko je rekao da ne klanjamo? Svi klanjamo, sa salama, svi klanjaju isto, nema razlike nikakve. Jer šta je namaz? Namaz se klanja Iftitah i tekbir se zove iftitah i tekbir početak namaza. Selam je prekidanje namaza. Sve ostalo je ono gratis. <laughs> Neko hoće malo više, neko malo manje. To ne mora nikom zabraniti, razumijete? Realno. Ali ako gledamo na taj neki red koji kod nas postavljeni i neki sistem koji smo mi primijenili u životu, to je ovo. I sad teško je to nama shvatiti, razumijete, razumijete. A to smo naučili na ovaj sistem, a to je dolaskom Turaka koji su bili vojnički narodi koji je tačno kad general uđe, peludi vojnike, oni su za njim i nije mogo nijedan vojnik izaći dok general ne izađe, dok El Fatiha ne kaže i mi smo od njih poprimili tako ostalo. U ostalim dijelovima arapskog svijeta nemate nigdje takav sistem da svi čekaju mala, Nema nigdje. Prema tome, nemojte džaba oko toga voditi neke polemike. Namaz je od Allahu Ekber za imamom i kad imam preda selam, namaz je završen. Po pravilu farz se klanje u džami, sve ostalo treba što više kod kuća. Ali sam vam kaže, nemojte svoje kuće pretvarati u kabore, klanjajte u njima. Imate ljudi sve u džami otklanjaju. I sunete, i sun sunete, i teraviju, i kod kuće, ništa ne klanja. A kod kuće treba klanjati, malo više nego džami. Džami je da se farzi obavi, možda i sunete, nije problem nikakav. Ali kod kuće treba što više još i ta činiti. I ono bi bilo bolje, naravno, za jedan red da bude ono da što manje smetaju jedni drugima. zato preporučujem uvijek, ne treba uvijek i oni koji su u džami, ako ne bi na isti način to radili, neka bar usmjere svoje, svoju pažnju do kraja namaza kako i ostali narod. Da ne idu preko vratova jednim drugima, to je vrlo opasno da to ljude naravno nervira. To treba izbjegavati. Ali kažem, ono u osnovi namaz je ispravno ako ljudi klanjaju do selama. Ostalo, ono što ima zikr, to na neki način popravlja naš namaz. To je neka vrsta mata, ti kažu, to je nešto što, nam dobro dođe za naš namaz. Ali onaj ko od vas bio na haču, vidjeli ste kako ljudi klanjaju. I niko nikome ne smeta. Što nam smeta ovdje? To mene čudi. Ja na hađu jedno vidio crnce, jelce, pakistance, afganistance, šije, sunije, one. On onaj klanja onako, onaj, onako, onaj, onako, onaj šija neku korcu stavio, on po se tamo vrti, i tamo, ono. Razumijete, meni to ništa ne smije, to svako. Svoje ne klanjamo. Jer šta je ovdje u pitanju? Mi klanjamo Allah, ne klanjamo drugome. Nemojte da drugi to radi, nemojte gledati što drugi rade. Mi radimo kako možemo. Ako čovjek pogrešno to radi, onda treba da ga upozori neko naše uleme ili tako, da je pogrešno radio. A sve ono što je dozvoljeno, jer Ali vam klanjao tako, jesu sami klanjali, jesu, jesmo mi klanjali, evo hvala Bog I nemojte na, na ove forme ona je, razumijete, da, džaba gubimo vrijeme, jer nema, nema potrebe. Mi klanjamo jednom Allahu i onaj ko dođe u džamiju, on je bolji od onog koji nije došao u džamiju za mene. Ja njega više volim nego bilo koga drugog. Kogo dođe, ne klanja kako dođe, samo je ispravno. Ne može ispravno klanjati. Ali ako je iskren, pa padne i na, leđa Allahu, kaže ja da mi poudari, pa dole. Pa dobar je čovjek, bo pa više se Allahu odnosi. On ne je Ali jedno vam nije tako, ali sam vam vratio na leđa pad. Razumijete? To mi treba. Ali ako iskren, nemojte ljudi, jer, jer ti vidiš ovi momci i mi koji dolazimo u džami, stariji svijet, i oni stariji ljudi nikad ne dolazi, samo se plaća. On dolazi radi Allah. I mi dolazimo svi radi Allah. I nemojte tu sad, kad dođemo, vidite, nije problem onaj čovjek tamo, koji je u kafani, koji pije, koji ženu bije, on nije problem. Problem onaj što dolazi u Ja sam bio isto u vrijeme rata, ono problem bilo gdje god bude mene kao utrgasa zovu, ajde, to su sukobi stariji, mlađi, ja njima kažem, da dolazim u jedan naš grad, tamo pred džumu namaz. Ma to, djevojke, momci, to se grle po kafićima, piva se piju. Ja došao tamo, oni meni kažu, evo vidi ovdje, u nas u džami, u šta u džami, bolan. Umjesto vi džami da po kafanama te mladiće, izvodite u džami, vi se svađate u džami. Nema braću, toga. Jedinstvo je iznad svega, jedinstvo je onaj farz, a ove stvari su sunnet ovako neke male. Nemojte zbog toga sada mi razbijamo jedinstvo svoje. Razumijete? Onaj ko razvija diktnu bolju da ne dođe u džamiju. onaj ko dođe, lijepa je. Šta misliš kad bi sve bile kruške u tvojoj bašti, pa poželiš nekad i jabuku, pa nekad da ti je i dulju. Ona lijepo miriše, žuti, fino. Nemojte da sve ono uvijek isto, zato kažem, malo i dosadi isto, nek malo bude i šarenula, ali nemoj daj budi onaj, zadovoljan to imaš malo jabuke i kruške, jedno u mene, ja posadim neki 16 oni one, radi voćki, da kako je lijepa mala mirina, jedna da samo jabuke, jedno dosade, ali imam i šljivu, imam malo, i ono, znaš kako je lijepo, pa nek malo, a nije isti ni miris, nije isti ni ukus, i tako dalje, ali su one sve voćke, i sve mi dobro dođe, <laughs> tako i svi smo mi Allahovi robovi, i zato kažem, ne skirajte se vi, onaj ko bude pravio neki problem, on će jednoga dana shvatiti. A ne smijemo mi biti ti koji će te ljude žamije izgoniti, bilo stariji, mlađi, mlađi, stari, nije bitno. Ja sad ovdje ne podržavam jednu stranu, u smislu da kažem, ovi su u pravu. Svi smo mi u pravu, smo došli onaj Allahu da, padnemo na sežu. Sad bi se neko učio na jedan način, neko na drugi način. A tu smo mi, pogotovo imami koji su tu, da pomalo usmjeravaju, hvala Bogu, da ne dozvoljavaju, da se fitne pravi u To je naš zadatak. I naravno, ako neko je malo drugačije, nemojmo odmah praviti problem, jer gledajte onaj, mnoge stvari ne idu, ako recimo pogledajte kod mene, ja sam bio i nekad. I stvarno znao sam da treba klanjati dva rekiata kad se uđe u džavi. I ja sam uvijek klanjao, nisam uvijek uopće o tome govorio. Da ne bi napravio, niko ne klanja prije, oni dođu, čekaju, sjednu i čekaju, ne Ја дојде клања два реката и ето ја И одам приѓе еден човек, каже, Фендија, ти стално, каже, но пред джум клањаш два реката, па реко, тоа е сунет. Па Ислам реко, немој ти седаток, не клањате два реката, па ја тоа обавим од сунета. Каже, могу ли ја? Може што не може човек. Поче едно да клања. Каде да после јави се трети човек, каже, Фендија, оно вас двојца нешто клањате. Pa rekao, tu je to nešto, to je pozdrav tu je lijepo isto kad dođe kod Kjabe, ima namaza. Nego prvo ide tavaf u to je pozdrav. Isto naš selam, to je naš podrav. Selam je dva rekiata, prije nešto I onaj dođe i on. I nakon godinu dana u mene sad džemati klanju tijetu meni. Dakle, nije problem, nekom će smetati u početku što ja klanjam neko drugi. Ali ovdje vrlo bitno, braćo moja draga, kod nas argumenti. U islamu nema ono što ti tako, ne. Nego imaš ti delin za to? Ako mi imamo delil za to, onda trebamo da kažemo, e, ima argument, evo takav na temelju Kur'ana i sunneta, tu smo. Ako nemamo, hajde onda mi da malo mijenjamo sebe. A oni koji to rade pogrešno, da mijenjamo njih. Ali šta je bitno za muslimana? Je najbitnije hatu burhane kojim kuntum sadikim. Allah kaže, dajte argument ako istinu govorite. E sad mi kažemo, ovo je ispravno. Da argument. Je li ova ispravno taj argument? I ako imaš te argumente, jedni i drugi, znači nije problem, neki oni jedni drugi. Ako ovaj nema, onda on je dužan da se povigli. Jer kod nas istina bitnija nego mi sami, razumijete? Mi se povinjamo istini, a ne istina nam. E tako treba raditi, ne? kao kod nas oni konkursi što se ne prema nama, da mi dođemo. A treba konkurs napraviti da se mi prema konkursu, jel tako, ponavljamo, a ne konkurs prema nama se napravi. Tako i ovo, nemojte u džematu reći, mi smo u pravu, treba da imamo crno po bijelom, da je to, ako je to stvarno, istina i pravo, onda ovi su dužni da se pominu. Svaki vjernik je dužan čim čuje ono što nije u redu, tako su sami radili. Čim vide da nije u redu, odmah se popravi. No ne treba biti sramota, nikakva. I ja što iskažem, mene su ljudi jer smo pozdori, ja ću se fino zahvaliti i reći, da to Allah nagrada. samo ono lijepo da blago čovjeku kaže, ne treba praviti suku, nego treba, evo, kad film završi namaz, mi imamo stariji i mlađi, hajmo na kahu pa malo sjedimo, da kažemo djecom, eto vidite, počeli ovako, da vidimo kako to ide stvarno, ako je to dobro, da i mi nešto od toga. A vi, ako niste, hajde vi ovamo, za nama, vidiš, kad mi to tako radimo, razumijete? Jer šta je ovdje cilj? Ako je on tebi brat, koji dolazi i klanja, to ti je brat. Automatski, on je, kako bi rekao, nosio dostojanstva koju Allah od nas traži, kako ima u jednom da je bolje poštiti čabu, nego jednog jedno srce vijenika poremetiti. Sad nekome da ti srce poremetiš i on tuguje zbog tebe, vrlo opasno. Znači, moramo naš način da budemo finiji u tome, da budemo fleksibilniji, da drugima opraštamo, da drugima, razumijete, onaj, čak i ako nije u redu da malo gledamo protiv, dok ne dođe on do istine, doće do istine. E, u nas je bilo veliki sukob u početku, ja znam, u ratu pa nadalje. Evo, hvala Bog, to se smirilo, nemojte ponovo sad to izgrađivati, nego da vidimo šta možemo zajednički doprinijeti. I nemojte sad gledati ako neko malo